บุ๊กทูสี่สิบสองการเที่ยวเมือง Visita na cidade ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ O mercado está aberto aos domingos? งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะ A feira está aberta às segundas-feiras? นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะ A exposição está aberta às terças-feiras? สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะ O jardim zoológico está aberto às quartas-feiras? พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ O museu está aberto às quintas-feiras? หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะ A galeria está aberta às sextas-feiras? สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ Pode-se tirar fotografias? ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ Tem que se pagar a entrada? ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Quanto custa a entrada? มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหมคะ Há um desconto para grupos? มีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะ Há um desconto para crianças? มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมคะ Há um desconto para estudantes? นั่นตึกอะไรคะ Que edifício é este? ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะ Quantos anos tem este edifício? ใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ Quem construiu este edifício? ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรม Eu me interesso por arquitetura. ดิฉันสนใจในศิลปกรรม Eu me interesso por arte. ดิฉันสนใจในจิตรกรรม Eu me interesso por pintura.